قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي Prvaci ovoga ummeta, prvi muslimani, dobro su znali ovu činjenicu. I pored toga što su u prvom vremenu širenja islama i sami bili u velikoj potrebi. Allah te bareke ve taala ih opisuje i kaže wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa i druge pretpostavljaju sebi drugima daju prednost nad sobom makar i njima samima potrebno bilo a nakon što je Allah te bareke ve taala toj najboljoj generaciji ljudi otvorio ovo svjetske riznice tako da su im došla mnogobrojna bogatstva i imetak njihova najveća briga je bila kako da to ulože za svoj ahiret. ففي القيامة أرجو السلام وفي الختامة جنات عدن ربي ربي ربي ربي قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب ابو طلح يا رسول الله او الله بوصلانيك Zaista الله kaže Len tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun Nećete doseći dobročinstvo dok ne udjelite od onoga što vam je drago.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 Allah uzvišeni jedini zna koliko je vakufa i vakufa oteto i oduzeto. Opljačkano i poharano koji su bili namijenjeni da se koriste u svrhe dobročinstva i pokornosti uzvišenom Allahu te bareke ve taala. Govor je o vakufu kako bi se shvatila njegova važnost i naša obaveza i odgovornost u pogledu njega. I kako bi se našli novi vakifi od potomaka onih prvih koji nisu žalili u ime Allaha tebareke ve ta'ala i na njegovom putu da daju i izdvajaju nešto od svoga i iz svog imetka koji im je Allah tebareke ve ta'ala dao i u emanet predao. Čvrsto su vjerovali u uzvišenog Allaha te bareke ve taala i znali su da ono što dadnu u ime njega da to ostaje i da se to uvećava i da će im to koristiti na danu kada im bude najpotrebnije. mnogo je tih načina bilo na koje se poigralo sa vakufima i mnogo je bilo onih koji su sebi dali za pravo da njima raspolažu u neke druge svrhe mimo onih u koje su namijenjeni. Jedan od načina kako su vakufi oduzeti jeste i vama svima poznat. Nakon drugog svjetskog rata, kada je komunistički sistem nevjernički u mnogim zemljama proglasio nacionalizaciju. Tako da su preko noći oduzeli Allah sami zna koliko vakufa kojima su se podpomagale džamije i islamske institucije i ustanove kojima su održavane škole i potpomagan njihov rad vakufi koji su bili određeni za pomoć jetimima uzeta je praktično lokma to jeste zalogaj iz usta jetima i vidjeli smo kako su završili silnici i nasilnici i kakav je njihov kraj. Isto tako od načina zloupotrebe vakufa jeste i ono što nalazimo u nekim zemljama da su preko zvaničnih državnih institucija koje su nazvali najčešće ministarstvima vakufa koje raspolažu vakufima uzeli da koriste taj imetak na način kako postojećoj vladajućoj strukturi odgovara i da daju i da ulažu samo ondje i samo u onoga i daju samo onome koji će podržati vlasti i koji će odobravati ono što oni rade i govore. Ne gledajući i ne obazirući se na svrhu tih vakufa i ne gledajući koga će postaviti kao nadzornika nad tim vakufima. Najčešće bilo je slučajeva u prošlosti gdje su takve vlasti davale u povjerenje vakufe onima koji nisu od povjerenja i koji su radili s tim vakufima šta su htjeli i kako su htjeli. Ali čeka veliki sud i Allah te bareke ve taala je taj koji kaže فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون i ni pošto nemoj misliti da je Allah nemaran u pogledu onoga što rade zulumčari. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. On ih je samo odgodio do dana kada će pogledi ukočeni ostat. O čemu govore mnogobrojni kuranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem. Naš govor je o vakufima. Ovaj svijet, Dunjaluk, to je njiva ahiretska. Njiva na kojoj ovaj čovjek sije da bi požnjeo rezultate i plodove tog svog rada na ahiretu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama. I vi ćete samo u potpunosti vaše nagrade dobiti na kijametskom danu. Ovaj svijet je svijet zaduženja i rada, svijet obaveza i dužnosti. Od Allahove te bareke ve taala neizmjerne milosti i blagodati jeste da je djela muslimana učinio da traju i nakon njegove smrti. I nakon što čovjek izađe sa ovoga svijeta, nakon što više ništa ne mogne uraditi sobom, postoje mnogobrojna dobra djela mnogobrojna dobročinstva čiji se hasen, čiji se hasenati to sevabi čiji se sevabi pišu čovjeku i nakon njegove smrti prvaci ovoga ummeta prvi muslimani dobro su znali ovu činjenicu i pored toga što su u prvom vremenu širenja islama i sami bili u velikoj potrebi Allah te bareke ve taala ih opisuje i kaže wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa i drugi i druge pretpostavljaju sebi drugima daju prednost nad sobom, makar i njima samima potrebno bilo. A nakon što je Allah te bareke ve taala toj najboljoj generaciji ljudi otvorio ovo svjetske riznice. Tako da su im došla mnogobrojna bogatstva i imetak. Njihova najveća briga je bila kako da to ulože za svoj ahiret. Mnogi od tih prvih generacija i u tim prvim generacijama su zabilježeni i ostali zapamćeni upravo po tim dobročinstvima koja su činili i po vakufima koje su ostavljali. Neki od njih su opremali cijelokupne vojske na Allahovom te barakeva ta'ala putu. Drugi su se natjecali u davanju mnogobrojnih sadaka i podpomaganju siromašnih i obskrbljivanju jetima siročadi brizi o ženama koje su ostale bez muževa time što su čuli i znali za riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje bilježi imam i muslim a u kojima kaže alaihi salatu wasalam iza mate ibn adem kada umre čovjek in kata'a ameluhu prekidaju se njegova dijela illa min thalath osim u trome sadaqatin jarijeh u trajnoj sadaci evo ilmin juntefe'u bihi ili znanju kojim se koristi evo veledin salihin jed'u lehu ili dobrom djetetu koji mu dovu čini u ova tri slučaja čovjeku se nastavljaju pisati dobra dijela i nakon njegove smrti. Allah tebareke ve ta'ala je propisao vakuf u svojoj vjeridini islamu i podstakao ljude na njega i učinio je to od dijela kojima se njemu uzvišenom te bareke ve ta'ala čovjek približava. U hadisu Rasula sallallahu alejhi ve sellem kojeg bilježi imam Ibn Mađe a imam El Albani ga ubraja u Hasan dobre i prihvatljive hadise kaže alejhi salatu vesselam sellem inne mimma jelhaqul mu'mine min 'amalihi wa hasanatihi zaista od onoga što se čovjeku piše od njegovih dobrih dijela ili što mu se pripisuje ili što će do njega doći od dobrih dijela ba'de meutihi nakon njegove smrti ilmen nešarahu znanje koje je proširio wa waladan salihan tarakahu ili dobro dijete koje je ostavio wa mushafan warathahu ili Allahovu knjigu koju je iza sebe ostavio i naslijedio ili dao da drugi naslijedi wa masjidan banahu ili mesđid i mesđid koji je sagradio e u bejten libni sebi li banahu ili kuću koju je putniku namjerniku sagradio e u nehren eđrahu ili vodu koju je proveo eu sadaqaten ahrađaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi ili sadaka koju izdvoji iz svog imetka u zdravlju i svome životu. Telhakuhu min ba'di meutihi. Dolazi mu i nakon njegove smrti. To jeste, priključuje mu se i nakon njegove smrti. Te prve generacije muslimana su se natjecale u svakome hajru od čega je i ovaj vakuf. Ebu Bekr radijallahu anhu je imao kuće u Mekki koje je vakuf učinio. I Omer radijallahu anhu je imao zemlju u Hajberu Pa je pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i tražio od njega da mu kaže i naredi u pogledu toga i metka šta da učini. Pa je rekao, ja Resul Allah, inni asabtu erdan bi hajber. O Allahov poslaniće, ja imam zemlju u hajberu. to je mjesto udaljeno od Medine nekih 150 km u pravcu sjevera prema Tebuku. Lem usib malen kattu huwa enfesu indi minhu. I nikada nisam imao vrijedniji i metak od toga kod sebe. Fa kale sallallahu alaihi wa sallam, pa mu reče alaihi sallatu wa sallam, in šite habeste asleha wa te saddekte biha. Ako hoćeš, uva kufi njegovu glavnicu, a podijeli od ostatka sadaku od njegovih prihoda i onoga što taj vakuf donese. Umar radijallahu anhu je to podijelio među siromasima, među svojim bližnjima, među robovima, na Allahovome putu, putniku i gostima, ljudima koji bi došli kao gosti. Ovaj hadis bilježi imam i muslim. A u svome hilafetu kada je oglasio o svojoj sadaki i pozvao skupinu muhađira i ensarija i obavijestio ih o tome i zatražio da oni na to i o tome posvjedoče i taj haber se proširio ljudi su se među ashabima natjecali da dadnu što više svoga imetka u vakuf i da to odrede da se koristi u mnogobrojne vrste i načine dobra i dobročinstva. Kaže Džabir radijallahu anhu, فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث Pa ne znam nikoga koji je imao imetak među, ens, među muhađirima i ensarijama, a da nije od svog imetka uvakufio kao sadaku, trajnu, vječnu sadaku, koja se ne prodaje, niti se kupuje, niti se poklanja, niti se nasljeđuje. Dakle, ashabi su se natjecali u ovome velikome, u ovome velikome dobru. Osman radijallahu anhu uvakufio, uvakufio je svoju imovinu u Hajberu. Poznati bunar u Medini koji se zvao i zove je Biru Rume dao je u ime Allaha te barake wa ta'ala i učinio ga vakuf muslimanima zašto je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem onome ko to otkupi i dadne u ime Allaha te bareke ve taala da se muslimani time koriste obećao džennet Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu imao je izvore vode u luci Jambo Jembo zove se kao što je velika dva imanja Uva Kufio rekavši u tome vakufu Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha milostivog samilosnog Hada ma te saddeqa bihi abdullah. Ovo je ono što je dao kao trajnu sadaku Allahov rob. Alijun emirul mu'minin Alija predvodnik vjernika tasaddaqa bid-dai'atayn المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبة učinio je to kao vakuf učinio je svoj imetak imanja dva koji su poznati pod ovim imenima koje je spomenuo ala fukara il medine siromasima medine webni sebili i putnicima li ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة دا تيما الله نيغو ليته زاشتتي جهنمسكي وروچيني نا كيامتسكو مدان إلي جهنمسكي وريليني نا كيامتسكو مدان دا Allah الله ve taala sačuva od džehennemske vreline na kıyametskom danu. la tiba'an wa la tawarrutha i nikako da se prodaje niti kupuje niti da se nasljeđuje hatta yaritha Allahu al-ardha wa huwa khayru al-warithin sve dok Allah ne naslijedi zemlju to jest do kıyametskog dana a on je taj koji je najbolji nasljednik kome će sve ostati nakon što niko na dunjaluku više ne ostane illa en jahtađe ilaihima el Hasanu wal Husein osim ako budu tome potrebni Hasan i Husein to su njegovi sinovi fehuma talqun lehuma oni imaju slobodno raspolaganje u njima wa lejsa li ahadin gajrihima a niko nakon njih više nema pravo na to. Esma, kći Ebu Bekrova radijallahu anhuma, je ostavila svoju kuću kao vakuf koji se ne poklanja niti da nasljeđuje. Majka vjernika, Ummu Habiba, kći znači, Ebu Sufjanova a žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem radijallahu anha uva kufila je svoju zemlju prenosi imami Buharija, imami Muslim od Enes ibn Malika radijallahu anhu da je rekao كان أبو طلحة أكثر أنصار أكثر الأنصار بالمدينة نخلة إما ويا أبو طلحة među ensarijama najviše palminih stabala u Medini. وكان أحب أمواله إليه بيرحا najdraži imetak koji je imao bila je Bejruha a to je najljepša i najbolja njiva i bostan u Medini وكانت مستقبلة المسجد bila je ispred mesđida na toj strani وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها u nju je ulazio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam li ješrabe min ma'in fiha tib da bi pio njenu vodu koja je posebno ukusna bila. فلما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة Pa kada je objavljen ovaj ajet, reče Ebu Talha, Ja Rasulallah, o Allahov poslaniče, inna Allahe je kulu, zaista Allah kaže, len tenalu l-birra hatta tunfiku mimma tuhibbunu. nećete doseći dobročinstvo dok ne udjelite od onoga što vam je drago. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. A meni je najdraži imetak Bejruha. Najdraže imanje. Wa وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله To je vakuf u ime Allaha kojim želim dobročinstvo postići i da to ostavim kod Allaha To jeste da mu koristi na sudnjemu danu. Fada'aha ja Rasul Allah hajthu arake Allah. Pa to daj ili podijeli Allahov poslaniće kako ti Allah pokaže. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Pa mu reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Behin zalika malun rabih Ovo je izraz zadovoljstva i izraz kada se želi ukazati na veličinu neko, nečega. kao što kažemo maša Allah ili Allahu ekber tako i ovo Allahu poslanik alaihissalatu wasalam se obveselio takvim dobročinstvom koje ovaj ashab čini i kaže zalike malun rabih to je imetak koji donosi uspje ili to je imetak koji će donijeti rezultat i plodove. I ponovo reče zake malun, zalike malun rabih. To je imetak koji će donijeti rezultat. Wa kad se mi'tu ma kulte. Čuo sam ono što si rekao. Wa inni era en teđ'alaha fil akrabin ja vidim ili moj je prijedlog da to podijeliš među svojom rodbinom. I iz ovoga islamski učenjaci zaključuju između ostalih veličinu i širinu ove Allahove tebareke ve taala vjere čovjek dolazi i daje svoj najbolji metak daje imanje koje mu je najdraže u ime Allaha te bareke ve taala drage volje i zadovoljan time Allahov poslanik ali za selam ne izuzima mu to nego šta kaže kaže podijeli to među svojom rodbinom Dakle, kao vakuf, to će i bit vakuf i tebi korist od toga, a taj imetak podijeli među rodbinom, pa ćeš i održavat i ojačat rodbinske veze i opet će ostati u vašoj porodici kao, kao vakuf kojima će se tvoja rodbina potpomagati ili kojim će se tvoja rodbina potpomagati to je zaista veličina islama ne kao što danas neki koji ne poznaju Allahovu vjeru koriste priliku ili nedaću u kojoj se čovjek našao ili musibet koji je nekoga zadesio nekome neko preselio na ahiret drag neko bližnji ima među nekima poslovica gdje kažu drži ga dok plaće. To jeste i to ti je prilika da ga tada iskoristiš. Pa mu naplati će fine deset puta više. Jer mora, šta će? Ali nakon toga više nikad neće poželjeti da te očima svojim vidi. Što je nepoznavanje vjere? I čime se ljudi odbijaju? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pomagao ljude. Allahov poslanik ali sallallahu je saosjećao sa ljudima, a nije ih nikako i nikada iskorištavao. Ili neko se razboli od strane džina i onda to drugi debelo naplaćuju. Da iskoriste tu, tu, tu tuđu nevolju i musibet koji ga je, koji ga je zadesio. I postavljaju razne cijene i tako dalje. Čovjek može u slučaju da nešto ljudima učini može to i da naplati ili da traži za to, ako je propisano za to, da dobije neku naknadu. Ali ako čovjek u slučaju njegove potrebe izađe u susret, pa mu dobro učini, koji je to hajir? Koji je to poziv u Allahu te bareke taala vjeru? Koji je to pokazivanje islama u pravom njegovom svjetlu i njegovoj ljepoti. Predpostavljanje interesa Islama svojim ličnim, kratkotrajnim interesima, prolaznim interesima.